Nabuo ang buhay sa mga kwentong makulay At ang storya mo ang bumibida dito Dire mga kwento ng adik sa pag-ibig Dire mo puno ng drama at kilig I-share mo sa mundo ang kwento ng buhay mo lagyan ng kulay sa tiran mo ba? good morning, poging-poging Popoy at gandarang-gandarang Hasmin. And of course, I would like to greet a pleasant day to my kapwa avid listeners of Dear MOR. Ako nga po pala si Babylin Jimenez, pero you can call me Babs. I am 20 years old and I was born and raised in the beautiful city of Manila. Tondo, Manila, that is. Kuya Popoy at Ate Jasmine, matagal ko na pong gustong sumulat sa inyo. Kaso, nahihiya po ako at naa-afraid kasi baka mamaya e eh, dead mahinyo ako ng bongga. I want to share po sana kasi may life experience. Not the whole, but just, you know, some-some. Hindi ko naman po ikukwento ang buong buhay ko. Pero yung parang pinaka hindi ko lang mafo-forget. Isa po akong proud na babaeng bakla As in, I'm girly-girly in the body but Becky in the mouth. Kung magsalita po kasi ako, eh parang Becky Bex. Kasi naman, nanay ko ay isang parlorista. Kasamahan niya sa trabaho, puro mga bakla. Kapitbahay namin, mga bakla. Kahit nga mga kalaro ko sa kalye, eh mga bakla din. As in, lumaki ako sa mundo ng mga bading na sinamahan pa ng madlang people, ng mga judges at mga pabebes. In short, isa akong fun at, at outgoing girl with very, very pleasing personality and a big mouth na in fairness, eh, nagagamit ko naman sa buhay ko. Kinuha kasi ako ng tita Milet ko bilang tagabantay ng pwesto niya sa wet market. Isa lang naman akong beautiful tindera ng mga sariwang-sariwang isda. super fresh like me, super linis, tawilis, oh, sap-sap na matchalak. Meron din kaming dalagang bukid, virgin na virgin. Oh, nandyan rin ang bangus, galonggong, maya-maya, putumaya, paglaki buhaya, you name it, we have it! Uh, nene, magkano sa maya-maya? Ay, sa maya-maya? Nako, 350 lang, Manong! 300? Ba, mahal naman. Doon nga sa kabila, sandaan lang eh. Ah, doon sa kabila? Sandaan? O eh, bakit hindi po kayo doon sa kabila? Aba. Saan ka nakakita ng maimayang sandaan? Ano yon? Made in China? So, sa itong si Manong, ang show na show na lang, gugulang pa. Eh, wala. Mahal yung sa iyo eh. Eh, pa syempre. Maalang ako. Nako, sa dagat inuhuli yung amin, no? Eh, malay ko ba doon sa nahagila mong sinasabi mo sa taga-kabila, ha? Yung isa ah. nila doon lang sa, sa kinuha. Ah, sabihin mo. Eh, eh, eh ewan ko ba sa'yo? Manong, tama na. Okay na, okay na po. Sige po. Thank you, ha? Mag-move on na tayo. Sige, Sige na po, lakad na. Go, go, go. Chupi, chupi. Thank you. God bless Ewan ko you. sa'yo. Mama Sa- Mary loves you. Sa iba na nga lang ako. Hmm. Akala mo na makakantahan. Oh! Kung naman si Manong magpaparinig pa, kaloka, nakaka-stress na. hala bakla. Ang aga-aga bunga nga mo harinig narinig hanggang sa terminal. Dahil ako, Chin-Chin! Mars, good morning! Good morning din, auntie. Bakit nga, bango mo eh. Ah, ah, ah, ah, ah, nakakadiri ka, ha? Hmm. Bango. Hindi ako lesbiana, Bebs, ha? Parang kikiss lang eh. Gusto ko lang namnamin yung pabango mo. Bet na bet ko yan, dahil. <laughs> Ano yan? Bet mo? Oo. <laughs> Galing Saudi yan, auntie. Padala ng pudra ko. Ah. Taray, note ng pudra mo. Bakla ka, te. Ay, wait. Pinakwat ko lang sa kwarto ni Mudra Bes. <laughs> Hello, di naman magagamit ng nanay ko yan. Eh, magtawas nga, di niya magawa. Mag-perfume pa kaya kaloka ka. Ay, ang taray naman. Paspray nga ako ng Ay, bet. wait. Ay, ah, sige na, isa lang. Nek, nek mo, sayang lang, te. Eh, sige na, konti lang. Ayoko nga, sino naman mag-aamoy sa'yo, Aber? Mga patay na isda lang, ah, ha? Alam mo, ikaw napaka... O, ano, ano, ha? Ano, ha? mo. Oh, ingetera mo. Ay, naku, umalis ka na nga dito. Bumalik ka na nga sa pwesto mo. Ah, aray, aray, wag mo ako itulak, bruha ka. Ikaw, wag mo itulak kita. Nako, dahan-dahan ka, bakla ka. Yung mga isda ko, baka masagi mo, ha? Sorry, sorry. O, sige na. Mamaya na lang ulit. Wala akong benta eh. Aba, eh paano ka makakabenta? Tingnan mo nga itsura mo. Tinira mo na naman ang chinchanso ng nanay mo. Oo naman. Para kang pinaputing hito. Tsaka bawas-bawasan mo nga yung lipstick mo, Bebs. Hindi mo malaman kung tindera ka ng isda o isa ka sa mga isda eh. Hala, sobra pa yung lipstick ko. Oo, sumasabog sa pula. Ha? Tsaka ang kapal ng labi mo, Mars. Ang taba, anyari ha? Nasa pa ka ba o kagat ng lamok? Naku, Mars, di ko nga alam eh. Ang kating-kating nga niya kanina pa. Parang feeling ko nga kumakapal. Pero ba ako na salamin? Salamin? Ay, wait, wait. O, oh, ito salamin, oh. O, oh, huwag ka masyak sa makikita mo, ha? ah! <laughs> Naku, ano to? Naku, Mars, ba't ganito yung lamin ko? Parang lumobo. Ayan na nga ang sinasabi ko kasi. Ano na namang nilagay mo dyan sa nguso mo? Wala! Nag-magic lipstick lang naman ako eh. Asos naman, Maybelline? Sinabi ko na sa'yo dati, di ba? Huwag ka nang bibili ng lipstick na tigbebente sa Divisoria. Ha? Allergic reaction yan, te. We, sa true? Oo, te, maniwala ka. Matindi yung chemical sa mga ganon. Ano nangyari sa'yo? Hindi eh, ka naman kutis mayaman pero tinablan ka, oh. Ano? Anong gagawin ko? Wala, gasa mo yung bibig mo. Dali, dali, gora na. Ayan na, maglublob ka dyan sa batya. Sige na. Alo ka, puro isda. Kuha ka rin ng isda. Sige, sige na, go na, go. Popoy at Hasmin, inaamin ko naman po na hindi ako mayaman. Actually, nasa kategorya nga po ako ng isang purita galore. Hindi ako nakakabili ng mga matitinong pampabeauty. Yung mga damit ko, okay-okay lang. Pero kapag may mga okasyon naman like Christmas and birthday, eh nagkakaroon ako ng bago at bonggang damit. Kasi naman, kakapiranggot lang yung sweldong nakukuha ko kay Chang Millet ko. Tapos, kailangan ko pang magbigay sa bahay namin. Minsan lang kasi magpadala ng pera ang tatay ko at na nasa probinsya pa. Ewan ko ba? Baka nga may ibang jowa na si tatay eh. LDR kasi sila ng nanay ko. Anyway, Popoy at Hasmin, sinubukan ko rin namang mag-explore ng iba pang trabaho. You know, finding greener pasturity somewhere out there. Kaya lang, mukhang hindi ako bet ng pagtrabahuhin ni Lord sa isang ibang lugar maliban sa palengke. Mm. Hirap na hirap akong kumuha ng trabaho dahil na rin sa hindi ako magaling mag-English. I tried but I still failed. I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Ooh. Nasaan ba yung unit na yun? Sabi ni Manong Guard, third floor. Eh, nasan dito? Ayan, pwis na pwis na ako. Ulas na yung mock-up ko. Ay, ah, ay, ay, ito yun! Global Friendship Recruitment Agent. Ay, ito na nga! Naku, sa wakas, Diyos ko, Lord! um, <laughs> um, um, hi, ma'am. Hello po. Hi. Yes? Ay, ma'am, dito po ba yung mag apply ng trabaho? Ah, yes, yes. Pasok ka, ha? Pasok. Eh, eh, thank you po. Salamat naman. Ma'am, may aircon po kayo. <laughs> Kanina pa ako sa labas. Siyang eh, ginit-ginit. Baskility na yung lalikes. <laughs> Baskil what? Ah, baskility, ma'am. From the word baskil. Yung ano po? Yung naglalawan na yung kilikili, basang kilikili, baskil. Oh my God. Ah, uh, gusto mo ba ng tubig? <laughs> yes, ma'am. Naku, sige po. Tuyot na tuyot na mo yung lalamunan ko. <laughs> Alright. Uh, do you have a resume? Resume? Or bio data? Bio data? Ah, yes, ma'am. Yes. Meron po akong bio data dito. right, Can I have it? Ah, ito po, ma'am. Oh. Okay, here's a pen. Fill up this form. I'll just get you a glass of water. Ah, sige po, ma'am. Thank you so much po. All right. Okay. Ano kaya to? Test ba to? Ito na ba yun? Sagutan naman. Name. Babylin Jimenez. Age. 20. Sec? No, no way! Just. <laughs> female. Address, 541 Sampaquira Street. Um, um, um, okay, anong next? What are your talent and skills? Talent and skills? Teka, ano ba talent ko? Ah, dancing, singing, ano pa ba yung iba pa? Naku, dapat madami ako masulat dito eh. Kasi ang kabiba to. Ano pa ba? Ah, tawagan ko nga si Ching Ching. Okay ka ba? Uy, Chinchin! Oh. Anong isusulat ko sa talent and skills? Talent? Eh, ano pa? Eh, dancing and singing. Meron na. Ano pang iba pa? Tsaka paano yung skills, te? Di ba pares lang sa talent yun? Bakla, magkaiba yun. Spelling pa lang iba na. Uy, anong susulat ko pa? Alam nga naman, dancing and singing lang. Anong trabaho mo kukuha ko doon? Performer sa club? Why not? Ay, baliw. Oh, ano pa bang nagagawa mo sa buhay mo, Abel? Ah, mm, nagtitinda ng isda. <laughs> Ah, sige, sige. Isulat mo dyan, magtinda ng isda sa palengke. Tingnan natin kung may kinabukasan pa nag-aantay sa'yo. Uy, ano? Ah, ah, ano, ah, tindera, Palengke, market, market, marketing! Marketing! Dahil isulat mo marketing! Oo. Mar- mar- marketing? Oo, oo, asa market ka naman araw-araw, di ba? Oh, market! Oh, marketing! Ah. Pwede na yon, Huwag ka na maarte. Sige na. Oh, sige, sige, sige. Mm. Marketing. Oh, ano pa? Painting! Ganon! Painting? <laughs> Oo, oh, di ba ikaw nagpintura ng buong bubong ninyo dati? Oh, painting! Pwede na yun! sige. Yan. Painting. Oo, ah, oh, ah, tap, mm, Ah. Isulat mo din Accounting. Oh. Chin-chin! Oo, bakit? Ikaw tagabilang ng kita ng tiyahin mo, di ba? Eh, yun naman yung ginagawa ng mag-accounting, di ba? Mm. Ganun ba? Oo. Uy, sa bagay may point ka. Mm. Ang, ang bright mo dun, Mars. I ang brainy mo. <laughs> I know. Hi, Miss Jimenez. Hi po. I'm Leia. I'll be the one to conduct the initial interview. Ah, okay po, ma'am. Shall we start? Start? Uh, uh sure, sure, why not? <laughs> <laughs> All right. Miss Jimenez, what type of employment are you aiming? Po? Employment. Employment? Yes, employment. Work. Ah, work. <laughs> Nako, yes, ma'am. I want to work. I know. That's why you're here, di ba? Mm-hmm. But what kind of work do you want? Ah, um, any, any work, ma'am. Any work any kind of work? So janitorial and maintenance hmm. jobs would do? Janitorial? Parang janitor? Maintenance? Hala! No, ma'am! No, no, not that. I want level up. Um, like yung, uh, secretary, uh, assistant, like that. Ah, <laughs> okay. So, uh, Miss Jimenez? Yes, ma'am. How come your bio data doesn't match your answers and the questionnaires we gave you? It's a little confusing. I find it hard to understand. You have excellent answers on the questionnaires, but your uh, uh, bio data uh, doesn't provide any backup information. I'm gonna be honest. Uh, your educational background is pretty, for a lack of better word, pretty weak. Wait, wait lang, ma'am. Ang haba ko na sinasabi ninyo. Alin, alin po doon yung tanong ninyo? <laughs> Hindi ko po naintindihan. Oh, eh. sorry. <laughs> ganito na lang. Paano ka nagkaroon ng marketing and accounting skills kung hindi ka naman nagtapos ng college? Ah, <laughs> <laughs> Kayo talaga, ma'am. Kala ko naman, anong tinatanong ninyo? Um, it's like this po, ma'am. I'm the, ano eh, the handler of the bi- business of the sister of my mother. The, the auntie, my auntie, yes. Business? Mm-mm. What kind of business? Uh, um, the, an, the, the, ano, I, I handle fi- fishes, fish, you know. Fish? Yeah, fish. Oh, you mean fisheries? Yes, fisheries. Yes, yes, yo. That's the one. <laughs> Fisheries. Oh, <laughs> I see. Well, I think we can work something about it. You may not have a solid educational background, but at least you have already have the experience when it comes to business. And you know what they say, experience is the best teacher. Diyos ko po, ano naman kaya pinagsasabi ng babaeng po? <laughs> Oh, yes, yes! Yes, experience. Best teacher, super best, the best. Yes. <laughs> Nako, Popoy at Hasmin, muntik-muntik ka na talaga akong makuha sa recruitment agency na yon. Lusot na sana ang interview portion eh. Kaso, pinakuha pa ako ng kung anik-anik na test, may math, may science at history. Magaling naman ako sa math. Ay hindi pala, magaling ako sa computation ng minus minus plus plus. Pero hindi ko na knows yung iba pang formula formula no. Meron pa nga sa exam na pinapahanap sa akin yung yung yung si X at si Y. Aba, ano namang malay ko na nasa o kung nasaan man yung si X at si Y na yan. Eh nakapagtapos naman ako ng high school. Wala nga lang special awards. At dahil sa girap ng buhay namin, eh hindi na ako nakatuloy ng college. In short, Popoy at Hasmin, nga nga As in, ngangay ang beauty ko. Hindi na ako kinontak ng recruitment agency na yon, kaya hindi na rin ako nakahanap ng ibang trabaho. So, ang tuloy-tuloy o tuloy-tuloy ang buhay ko sa palengke. Pero, wag ka! Hindi ko sukat akalain na sa palengke ko rin pala makikita ang aking first and foremost Prince Charming. Hey! Hoy, Bebs! Oh! Ba't nandito ka sa pwesto ko? Sino nagbabantay sa palaisdaan mo? Ay, naku, nandun naman si ano, Chang Milet. Ay, ang saya. Buti naman naisipan na mahadera mo tsahin magbantay ng pwesto niya. Mm, Wait. Mm. Sumaglit lang si Madam. Nag-renew ng renta tapos nalayas din yun, no? Oh, eh ba't nandito ka? Wala. Sabi ko kasi nandigyabs ako eh. Hala, <laughs> baka hanapin ka na noon. Yaan mo siya. Ah, eh, yung totoo, Baby Lynn. Mm. Nagpunta ka dito sa pwesto ko para magupit ng kuko at magkutkot ng kalyo sa paaga, na? Carry na yan, bakla. Baka kasi malagyan ko ng kuko yung mga isda ni Chang. Ah. Pagalitan ah? pa ako <laughs> noon. ha, ah, so yung mga fruits and vegetables ko, carry lang maulan na ng ingrown mo, ganan. Huwag ka na maarte, te. Nakagilid naman ako, oh. Ano, kakabakla. Um, excuse me? Yes, okay. ah! <laughs> yes, okay. What can I do for you? Hoy, Bebs. Hoy. Ano? Itabi mo yung paa mo. May customer. Ah, yes, sir. You want fresh vegetables or sweet fruits? I have amazing apples. Or you want, sir, bananas? Uh, mm. uh, Parang date Hoy! Umayos ka nga dyan! Tinan mo yung customer mo, kinikilibutan na sa'yo. Nakaugli pa yung puwetan mo. Sabi nga dyan ako na! Ah, hi, Paul. Yes, sir. Ano po yan? Uh, hi. Ah, ay, Oh my God, Chin, tinagapan mo to, may dimples! Baka, inagapan mo pa ako? ay, eh, ay, sir, ano pong paglilingkod namin? Um, my mother gave me a list of fruits and vegetables. Um, what else? Ah, um, eh, okay na sana, nag-English pati eh. Chicken and fish. Uh, baka pwede niyo akong matulungan? Ah, yun ang tatagalog. <laughs> uh, first time ko kasi magpunta sa market and I don't want to mess up. <laughs> Ay, naku sir, we can really, really help you. Asan na po yung listahan? Uh, here. Ah. Uh, konti lang naman pala, sir. Caring-carry yan, sir. Patingin? Mm. Ay, naku, madali lang yan, sir. I help you. Alright, thank you. <laughs> Bebs, ako na. Bakla ako na. Ako na. Bakla. Hinahanap ka na ng tsahin mo. Chin-chin ako na. Baka Makamatroma sa'yo si kuya. Bebs, nasa teritoryo kita. Huwag kang kontrabida. O, eh, nilalabas ako ng pwesto mo. Mm. O, ayan, o. Nandito na ako sa labas, o. Pakta ka talaga. Mm. Um, excuse me. Ah, ah yes? yes? Hmm? Uh, sa iba na lang kaya ako magpatulong. Parang, hmm? para hindi kayo... Naku, hindi, hindi kuya. Carry lang yun. Hindi kami magpapatay nitong best friend ko na to. Hmm. Mabuti pa, Chinchin. Hmm. Ibigay mo na yung fruits and vegetables. Ako na bahala sa karne, okay? Hi, Kerry. Hmm. I'm Sir Ditay Tayez. ayan, sir. Bongga na. Kompleto na yan lahat. Wow. Um, thank you so much for this. <laughs> Welcome, Rotonda. uh, what? Welcome, Rotonda. Welcome. Welcome. Thank you. Come oh. again. <laughs> uh, by the way, ano nga palang name mo? Oh, Babylin, sir. But you can call me Bebs na lang for short time. <laughs> oh, Bebs. Yes, sir. Bebs. Tapos si bakla naman, si Chinchin. Chinchin? Yes, sir. Yun talaga ang name niya? Wait, naging Chinchin lang yun kasi pag namukapan, medyo hawig ni Chinchin Gutierrez. Naku, sir, pag nakita mo yun, rumampa sa gay pageant, maluloka ka. <laughs> Alright. Uh, I'm James nga pala. James? Wow. Singkwapo mo yung pangalan mo, sir. <laughs> Hindi naman. Yeah. <laughs> uh, so paano, mauna na ako ah. Pero sa susunod na balik ko, tulungan niyo ulit ako. Mamalengke ah. sure, sir. okay, uh, sige. Bye. Bye, sir. Bye! Mayan! Makabalik na ano sa pwesto ko. <laughs> yeah! Ben! Ay, nak ng channelin! Sir! Can I, uh, can I get your number? I mean, baka pag nagpunta ako dito, wala ka or nasa ibang lugar ka. Ay, ay, oo nga naman. Sige, sir. Akin na po yung telepono. Insert ko po yung number ko dyan. Here. Uh, um, 0922. Ah, ah, ho, ah, oh, ah, ah, mm, mm. ayan na, sir. Okay na yan. Ah, thanks. Ah, sige, alis na ulit ako ha. Okay, sir. Bye-bye. Yup! Oh my God! Kinuha niya yung number ko! Kinuha niya yung number ko! Ay! Poverty has mean I must admit at my age, I was never been touched, never been kissed. Madami akong nakakatek, nakaka-chat sa FB, pero lahat nauuwi sa friends-friends lang. Minsan dahil sa tsaka yung toko, <laughs> pero minsan, eh, dahil sa lugi ang lalaki sa akin. Pero malaking factor, kaya madalas akong uh, ah, na-friend zone eh dahil hindi matagalan ng mga lalaki yung pagiging sweet and funny ko. Sweet and funny na kung tawagin ngayon, ay pabebe. Kaya naman nung nakilala ko si James, hindi ako nag-assume na may posibilidad na magkaroon kami ng love story. Baka mamaya, it must have been love na naman ang drama ko. Kawawa naman ako. Pero in fairness, Popoy at Hasmin, mabait si James sa amin ni Chinchin. Tinetext niya kami kapag nautusan na naman siya ng mudra niya na mamalengke. Nagkasakit daw kasi ang kasambahin nila, kaya siya muna ang toka sa marketing. Kaya linggo-linggo, eh nakakabanding ko si James hanggang sa naging super friends na nga kami. Super fun siya kasing kasama at palagi niya akong tinatawanan. Ang cute-cute ko daw kasi at madaling pakisamahan si James. That time, ramdam ko na baka nga pwede kaming magkaroon ng, you know, something. At inamin ko, Popoy at Ate Hasmin, medyo sumisimple ako ng pupaparamdam kay James. Dear M.O.R. Five minutes bago magalauna ng hapon mga kapamilya, I must admit, uh, ito talaga ang isa sa mga storya na parang hindi ko na kaya Hasmina. Bakit? Parang... Gaan, gaan, hindi mo ano, kaya. Ang lungkot. Ma, ano, hindi, ang lungkot, hindi ano, masaya. At saka ano, hindi, ano yung nagboses, hindi, walang gana. Hindi man lang ako nakaramdam ng konting uh, ginhawa. Correct. Parang walang, ang bigat, ang bigat ng storya. Bigat. Doon pa lang sa nagboses si Makirena, walang buhay. hindi tumatawa. Tsaka parang pilit na pilit. Oo, walang adlib man lang. Sino, pa- oh, par- parang hindi siya nakarelate dun sa ano dun sa, sa, storya, nagsu- sa nagsulat na talagang, si Bebs Correct, malaking check. You diba? know, it's you, Babs, giving me the courage and strength. Charing, pero palakpakan natin si Maki Rena. Galing yon, galing, Maki. Taray ni Maki Rena. Akala ko ba babae yung sumulat? <laughs> Dapat ikaw nagbasa, lalaki pala yung sumulat. Bakla, di ba? Charing. Keme. But anyway, ay alam mo, Popoy, natutuwa ako kay Baby Lee. Nakaka-relate ako mm. sa kanya. Kasi, ganyan din ang mga eksena ni Baby Girl, yeah. di ba? Ayan yung mga paraparaan ko. Alam mo nga, sabi nila, ako, hindi lang ako naniniwala na sa sinasabi nilang the quickest way to a man's heart is through his stomach. Oh. Dahil ang mga, sa panahon ngayon ha, ang mga Because... gusto din ng mga lalaki, gusto mm. ng mga otoko bells, mas click sa kanila yung mga patawa, yung mga magagandang personality, mm-hmm. tulad ni Baby Girl. Sabi ko nga, <laughs> talaga naisingit mo Totoo talaga yon di ba? <laughs> Sabi ko nga, kami yung tipo ni Babylin na mm. at first glance, hindi kami yung matitipuhan nyo na, ay, ma, ma, uh, malalav at first sight Hanggang kayo. marinig nyo yung kung pa, paano Hanggat makitungo sa tao. Hanggang makausap nyo kami, di ba? Mm-hmm. Kahit, kahit sabihin mo 100 times kayo lumikon-lingon hanggang magka-stiff neck kayo, hindi nyo kayo magugustuhan. Kami yung mga tipo ng babaeng ganun. <laughs> Grabe diba? ka oh, Hanggang magka-stiff na kayo, hindi talaga. But once you get to know us, pag nakausap nyo na kami, pag nakasama nyo na kami, ay, patay kang lalaki ka. Mm doon ka namin mag-get luck. Yeah. Alam mo, diba? mer- mer- meron akong ganyan mo. sa mga babae. Meron akong diba? uh, ganyan pa, dating. Mm-mm. Anong anong mas nakaka-attract sa isang babae other than the physical ano? Physical oh. ba o yung personality? Hindi, kung ano talaga yung nakaka-attract, first the physical appearance, syempre. Correct, oh, yan, yan yung pinakauna mo basic makikita. Yan, eh, eh. Basic, basic yan. Pero meron din naman mga babae na sige kahit hindi magsalita yung physical lang sa unang tingin wala, pero habang pagka tinignan mo ulit, uh, may mga gumaganda lalo, mm-hmm. yung ang mm-hmm. sarap ng uh, titigan. Tapos meron naman yung iba na ginawa na ang lahat, lagi na kayo nagkikita pero parang wala pa lang. Pero no, the first time na magkausap kayo, parang gusto mong sabihin sa kanya, alam mo, gusto pa kita makausap ulit. Correct. Alam mo, interesado check. ko sa'yo. Hindi lang sa mga kwento mo, uh, interesado akong uh, maging konektado sa'yo. Correct. Ikaw, Popoy, ano yung mga weird na fondness mo sa mga babae? Like, ano yung mga hindi namin alam na na, kasi for once, alam ko si oh. Popoy, physically na-attract siya sa maganda ang mga koko. <laughs> 'Di ba? Hindi ko alam kung saan ang galing 'yun. Bakit yung mga kukulamber ang gusto mong tignan? Kuko ng mga babae. Boy, pati Pero, naman sa, sa mga balikat, ganyan. Mm. Sa mga sa personality, ano yung weird sa'yo? Like ako muna ha. Ah na-attract ako sa lalaki na ayoko ng funny guy. Mm. Kasi funny na ako, eh, baka magkaasaran lang kaming dalawa, magkapikunan. kayo. So, ang gusto mm. ko sa lalaki, tahimik siya yung mysterious type. Oh. Kaya na-challenge ako sa ganun. Yeah. Ako, ano bang uh, gusto ko sa babae? Ako ang gusto ko yung parang ano, mm, mala <laughs> masyado naman sa akin mal, matino. Matin hindi hindi yung matinong uh, kausap yung parang ano pero may uh, fun side din. Ayoko na masyadong seryoso. Ano parang mga cowgirl cowgirl? Hindi, hindi naman cowgirl. Siguro parang ano, parang ganito, parang mga school principal <laughs> ganyan. Pwede naman ganyan pala person, yun. Hindi, ganun yung personality. Ya? Ah, mga uh, ganon. Uh, Kasi, ganon. so in, in short, opposite mo. <laughs> Oo, oh, oh, opposite ko diba, talaga. Opposite. May mga ganon. May ibang mga tao na gusto nila opposite sila. Like ako nga, di ba mm. nga, ayoko din naman ng authoritative masyado. Kasi magsasabong kami. Mas gusto ko yung medyo submissive, di ba? Mm. May ibang tao naman yung gusto nila, yung parehas nila. Para magja-jive sila, di ba? Yeah. Ako, Pero, ako balik na tayo, no? Gusto ko yung mas ano sa akin. Yung parang, mas angat sa'yo. Oo. Uh, uh, kung may master and servant, gusto ko akong Wa- servant. Ay! <laughs> Ah, ako yung dog. <laughs> Pero dito nga sa dalawa makikita din natin ano na magkaiba nga din sila. Si James parang siya yung tipong ano eh, yung mm. uh, ah, disente yung laid back, uh, uh. yung matino. Samantalang itong si Bebs, ito yung tipong bad influence. Charing! <laughs> bad influence lang. naman? Charing lang. Grabe. De, samantalang si Bebs, ay, eh, siya nga yung ano, yung uh, cowgirl, yung mga jologs-jologs. Kiran! Grabe, tawa match ako sa kwento. Grabe, ang galing ni uh, Maki Rena. Ang sakit na ng chan ko. Uh, sa chan, marketing. Sa marketing at <laughs> accountant. Nakakaloka ka. Good job, Maki. Pwede ka na mag uh, banana Ay, naku, lagi yan nag-split. split. <laughs> Sabi ni May ay Eh, lagi nag-split yan. Kita mo nga, oh. Charing. Grabing ganda. Ayan. Uh, naihina ako sa kakatawa dito sa office. Feel good lang si ate. Hindi siya nagpapaapekto sa mga pagsubok ng buhay. Keep it up, ate. Galing yan kay Jeanette ng Bulacan. Sabi naman niya, Joan uh, Surwi, guys. Ah, nakakaaliwang story nyo today. Chillax lang. Lakas maka good vibes. Uh, keep up the energy, Ate Bebs. Ah, maganda yung ganyan. Kaya lang, uh, wag masyadong umasa. Baka ma-friend zone ka na naman. Oh. Eto ka na nga, speaking of which, eto ka na nga, Popo, yung katanungan natin sa mga gustong mag-react ngayon, ha? Ayan, pwede kayong sa mga tumawag. Correct, pwede na kayo tumawag sa 924 268 Kung kayo, yung uh, tipong parang si Bebs, yung tipong laging na friend zone. May mga mm. ganyang tao, po. <laughs> Kahit anong aura mo, suki kahit anong friend zone. diskarte mo, oo, suki ka talaga ng friend zone. Parang ano mo yung sinumpa ka na maging friend for life. <laughs> Kung halimbawa, ikaw yung tipo ng babae o lalaking katulad ni Bebs na laging na friend zone, pero may pagkakataon, nakita mo na, oh, nagiging close na kayo netong napupusuan mo. Mm. Paano ka paparaan sa kanya? Para, para, Paano ka didiscard sa kanya? Pwedeng ikaw yung girl o ikaw yung guy. Ah. Tawag na kayo, mga kapamilya. Hello, good afternoon. Hello? Hello? Hello? Kapamilya, anong pangalan? Mari Chris po. Anong load? Magkano? Charing <laughs> kami. Mari Chris! Na zone ka na ba? <laughs> Ha? Hindi pa po. Hindi, ah, maganda ka. Maganda Sige na. ka, hindi ka na may friends. Ah, an- ano gagawin mo kapag ka ganyan? Correct. Paano ka paparaan? Paano ka umaaura? Paano ka nagpapapansin? Di diskarte. sa crush mo. Mm. Ako na lang po ang magsasabi. Paano mo nga sasabihin? kapatid niya po to. <laughs> Ay, Ano daw? kapatid niya po ito. Kapatid Nino. Sandali, ano ng pangalan mo? Siyempre, nag-iba na. Maya po. O Maya, paano mo sasabihin sa crush mo? Paano ka didiskarte? Sayaw? Ah, ano hindi, ah, sa sa tawa ko lang sila na in love eh. Sa tawa, mo? Ah, pa, sige nga. Pa, pa, pa. po, palang ngiti po kasi ako. Ah, Iba yung ngiti sa tawa, Correct, ha? oo. Yung, yung ngiti, walang sound yun. Yung tawa, yun yung may tono. Oo, sige nga. Sige nga, tawa ka. Tawa ka nga. <laughs> Ay, maganda. Oo. Sige nga, ngiti ka. Hindi niyo oh. makikita. Alam ko, kaya nga thank you. Correct. Bye-bye. Kuha <laughs> kanin baboy. Salamat. Next caller. Ayan, kapamilya, thank you ha. Oo, salamat, Maya. Tulog ka na ulit, puyat ka yata. Hello? Hello? Hello? Ay, mas maganda ko kung hinaan mo yung radio Ayan. girl. Painapo ng radyo. Oh, bago ko tayo mabigyan ng KKK. Siya ni Keme, kambal na kobrang konyak. Girl, ano pangalan? Yeah, Ani. Ay, oh. Ay, uyumaya. Oh, Ibig sabihin, English dollar spokening to, ha? Kaya, <laughs> Hello, eh, Ami, have you, uh, have you eaten? have you eaten already? <laughs> Nako. Ano ulit? Ah, <laughs> di ba nga? Natay, nagkakaalaman. May payaya ka pa dyan. Akala ko tuloy, ingisera ka. O Charot. sige, Ami, paano ka didiskarte sa crush mo na Correct. nandyan na? Kung ikaw si Bebs, paano mo aaurahan si James? Mm. Ano, wala lang. Ah, Ano tuod lang? Magpapakatotoo lang ako. Tapos, if ever na makita ko or Mm. maramdaman ko na type niya ako, eh, di, doon Paano yon? Paano yung pagpapakatotoo? Ay, hindi kasi ako very funny person din ako eh. Pero may, may deep side din ako. So, ipapakita ko sa kanya kung paano ako maging isang kaibigan muna. And then by that, if ever na makita niya na or magustuhan niya. At saka, alam mo, bilang babae, mararamdaman mo naman kung gusto ko ng lalaki or not eh. Mm. So, makikiramdam ka muna. Yan, hindi ka go-go agad. Eh kasi nakakahiya naman. Slowly but surely ang ano niya, atake niya. Oo. Saka mas masakit naman kung aasa ka tapos biglang wala naman, 'di ba? Oh. <laughs> Oo oh, naman, masakit talaga 'yon. yeah. Pero yeah, maraming maraming salamat sa iyo, Amy, no? Ito iba naman discarte ni ate Amy kasi merong ibang mga babae naman na kapag nakakita na ng pagkakataon, <coughs> Popoy, bantay sa lakay na yan. Go, parang ako nga si baby girl. <laughs> Ganyan discarte ko. Pag nakikita ko natutuwa na sa akin yung lalaki, ah, bet mo pala ng mga patawa, ha? Sa akin ka mamaya. <laughs> Pwes, ihanda mo siya mo sa kakatawa. Yeah. Yan, sa mga gusto tumawag sa atin, yun nga, ang, ang sinasabi ko, paano kay paparaan? Like ako, mm. ganito ang paano? paraan ko. O, di ba? Ako mahilig kasi ako po po yung magkwento ng ano eh, ng mga kung ano-ano yung kwento ng mga kapitbahay namin, okay. ganyan. Okay. Joke mo na yan, ang patawa, patawa, patawa. Hanggang yung, yung feeling niya mukha akong tanga, yung feeling ah. niya mukha akong bobo. Mm-hmm. Tapos, sa huli-huli, bibigyan ko siya ng mga matalinghagang salita. Do <laughs> you know that the sun is the center of the solar system? Moving around it are the planets? Yeah. Mga ganang eksena. Tapos doon niya marirealize na, ay, Brainy. Brainy, all in one pang babae. Ito, funny and brainy. Siguro pa? magpapasa na rin to ng certificate of candidacy. Ay, naku, tapos maya-maya, uubo-ubo ko kunwari pero may nilalabas ako sa dibdib ko. Oh, ano yung medal yun? ko. Ay, Meda- yung medal mo, yung, as in medallion. <laughs> medal- medallion, as maya-maya, makulam ka. <laughs> <laughs> Hinihypnotismo mo na pala. Pero hindi, ganun ang mga atake ni baby girl. Oo. Dinadaan ako Hypnotismo. Mo, hypnotismo. <laughs> Pero hindi. More on chika. Dinadaan ko talaga mm-hmm. sa chika, Popoy. Ayan, tignan natin tong uh, huli. Yun ang, yun ang sinasabi namin. Yun ang una, sina Ami, tsaka yung uh, isa kanina. Medyo ano sila, waiting in vain. Oo. Oh, me- medyo mga pabebe. Etong kaya. Hello? Hello? Ay, hello. Magkano pong mantika ang bibilihin? <laughs> Charek. Anong pangalan? Kat po. Kat! O, oh, Kat, Kat, hello. Hello. O, oh, ikaw paano ka naman umaaura sa lalaki? Paano mo didiskartihan? na friend zone na rin ako dati nung college ako eh. Oo. Mm-hmm. Mm-hmm. Then, kala, kala mo may pag-asa. Ko, ako yung mm-hmm. nanligaw. Ay, Uy, paano ka nanligaw? Paano ka, iba naman ang diskarte oh, nito ni ate. ano, ah, uh, tayo nito, ah, uh, ako nang lilibre sa kanya. Ay! Ganun. <laughs> Mamasang ang peg, ah. <laughs> Batang mamasang. Ah, ikaw ang nilibre. Libre, tapos Oh. pa-sweet ever. Paano yung pa-sweet? Pa- paano ka nagpapa-sweet, girl? Yung akong, akong maakabay na <laughs> holding hands siya. Ay, in Pero short, siya, aggressive ang peg mo. rin. Oo. Tapos then, ano, ano pa? parang lumayo na ako sa kanya, siya naman yung naghabol. <laughs> Ay, oh. ay alam mo, gusto ko rin yung mga paraparaan na ganyan. Yung nagpamis, yung ganyan. Nagpamis. Ay, ami, ah, ganyan din akong paraparaan. Mm. Oo. Yung, yung pinasakay ka. Yung sasanayin mo siya na nakadepende sa'yo bubusugin mo siya ng bonggang-bongga uh-huh. kasi iwan mo siya. Siyempre, magugutom. Hahanapin ka. <laughs> Hindi ba hahanapin yung ano mo, yung care mo. Yung tender, loving care mo. Yeah. Uh, um. Ay, alam mo, gusto ko yung ganyang ano. So, ano nangyari? Napasayo Iwan, ba? Kami naman. Ah, oh, di ba nga? Chika ko sa'yo, Day. Pero ngayon, hindi na, di ba? Sila pa ah, din. hanggang ngayon tayo. Ah, hanggang oh, ngayon. sorry. Okay. Oy, kaya sa mga babaeng ano nakikinig ngayon, oy, ano yan, magandang ano yan, magandang <laughs> taktika yan. Proven and mm. tested ko din yan, Mare. Appear tayo dyan. Appear! Appear. <laughs> oh, kabog. Yung tinatawag na magandang mga diskarte. O yeah, Okay. bongga ka dyan. Thank you, Kat. Salamat, Kat. Thank you. Natutuwa naman ako, di ba? Alam mo, may mga babae pa rin talaga na, hindi naman sa pagiging aggressive, Mm. yan, no? Nagiging totoo sa sarili nila, hindi, not to the extent na, na aggressive cheap. Assertive lang. Correct. Ina-assert lang nila yung karapatan nila Yun- hanggang ah, ah, na maiparating din dun Correct. sa lalaki na gusto sila. Yun naman ang maganda, Popoy, di ba? May mga babae lang talaga yun nga, hindi lang sa pagpapakatotoo, but meron lang mga babae talaga na they know how to get what they want. Mm. Di ba? At saka ito ha, ah, maging ano lang tayo sa mga babae, maging very careful lang tayo sa pagkuha ng mga gusto natin kasi minsan may mga discarding kachipan na. 'di ba? Mga pero tong Masyado intern, ng push mo correct, yan te. Push mo yan te, push, mapag-push mm. 'yun ang tawag doon. Pero etong si uh, Bebelin, si Bebs, in fairness, napupusuan ko naman yung mm niya kahit paano. Ine-enjoy mo na ang friendship. Correct, malaking check. Pero deep inside, eh, talagang gustong-gusto na si James. Ay naku, mamaya sa part 2 huh. Popoy alamin natin kung makakadiga na ba talaga siya ng bongga kay James at kung madadala ba siya sa magiging patawan nitong si Ate Debs. Yeah, 9 minutes na makalipas alauna ng uh, hapon kapamilya. Hatiyan sa atin ngayon ng Allertine Bear Brand Instant, Holcim Cement, San Miguel Beer, Panadol at ng TM. Kasama niyo po kami, DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy. Ah, at ako naman, si Baby Girl Hasmin. Totoo ang buhay sa mga kwentong makulay At ang storya mo ang bumibida dito Dire mo ay mga kwento ng adik sa pag-ibig Dire mo ay puno ng drama at kilig I-share mo sa mundo ang kwento ng buhay mo yan ng kulay sa mo ba? Popoy at Hasmin, oh my gosh! Makalipas ang ilang linggo, nagbunga ang pagkakaibigan namin ni James. Walang ligawang naganap, pero dahil sa MUMU na kami, napagdesisyonan namin na sige na nga, why not itodo-todo namin ang lahat. And to make the long story short, naging jowa ko si James. Aha, aha, yes. May nabighani din sa aking natatagong kagandahan. Hindi naman mayaman si James. Mm, sakto lang. Pero meron na siyang magandang trabaho at sapat na sweldo. At Popoy at Hasmin, sa sobrang saya namin together, ewan ko ha, baka dahil ang galing ko lang magpatawa, pero every time na magkasama kami, eh tawa lang kami talaga ng tawa. Simple lang ang relasyon namin. Happy-happy lang. Kaya naman at our first monthsary, pinakilala ko na siya sa angkan ko. Di ko lang sure if naging happy moment yon para kay James. Hello, cupcake ko. Asan ka ng banda? Ah, nandito ako sa main road. Hinahanap ko yung kantong sinabi mo na kakaliwaan ko. Yung ano, yung may karinderya nga. May karatula na kambing, ganon. Kambingan? Yesterday once more. Yung may pila ng sidecars? Ay, ay, ayan na, ayan na. Nasa side na kita. Cupcake! Cupcake! Dito ka pumarada. Dito, dito, dito. Cupcake ko! Grabe, Bebs. Ang hirap pumunta ng bahay niyo. Ang sikip ng daan. Eh, sorry na. At least anditay ka na, oh. I miss you. Teka, dito na ba ako paparada? Aha. Uh-huh. Wala na bang ibang paradahan? Wala na. Tapat na po yan, sir. <laughs> Hindi ba akong mananakawan ng side mirror niyan o na- spare tire? Hindi yan. Ay, ay, wait. Hoy! Mga ungas! chikot ng Jowa Bells ko yan, ha? Ah. Yung karumba niya, huwag niyo magagalaw-galaw, kundi itakin ko yung mga turotot niyo dyan. Enchendes? Oo, sige. Oo, kami na bahala. Oo, oh, huwag niyo rin sasandalan, baka mayupi. Sapang matino yan, ha? Ah. O, oh, ayan na, cupcake. Safe na safe na yung karumbels mo, ha? <laughs> Ah, thank you, Bebs. O, oh, tara na sa loob. O, ah, tara. Ah, cupcake. Ito yung bahay ng tsuhin ko, yung kuya ni mama. Banda dito naman yung bunso ni na mama, si Chang Badet. Katabi noon yung bahay naman ni Chongbert. Kapatid din yun ni mama, pero hap-hap lang. Sa likod noon yung kay Tita Lorena. May pwesto din yun sa palengke yon. Yung kay Chang Millet naman, yung may-ari ng isdaan, andun sa may kabilang kanto. Tapos over here naman sa lolo lola ko, kaya lang nategi na yung mga Shondaers. Kaya ayan, pinaupahan na lang. Ah, uh, Bebs, magkakatabi kayo ng bahay? Oh, yes! <laughs> Hindi ba mag magulo? Uy, di ako oh, saya-saya kaya. Nag-aaway din pero once upon a time lang. oh, okay. Mm. Bebs, eh? laki-laki istahin na bimbit mo ha. Ah! Hoy, manahimik ka. Hoy, Bebs, pakilala mo ako sa kasama mo. Hoy, higad ka. Galawang higad ka na naman ha. Ah. Akin to, huwag ka makikisampid. Alam mo, chismis ngayon. Hoy, doon ka sa dulo. Ako na una rin sa kumain na naman sana pa ng pahay ko! Cupcake, eto na ang balor namin. Come in! Uy, ano ba? Narinig Nay! Nay! O, Bebs. Nay! Itechiwa na si James, o. Oh, Johannes ko yan. O, di ba? Ang gwapo. Sabi ko sa inyo, eh. Um, hi po. Hi. Oo nga, anak. Guwapo pala tong James. <laughs> I know, Nay. Naka-jackpot kiss. <laughs> Ay, nga pala. Kumain na kayo? Nay naman, syempre with chickens pa. Kaya nga pinaluto ko yung dinuguan eh. Ha? ha? Dinuguan? Yan! Ako, cupcake. Masarap magdinuguan yung nanay ko. Sa sobrang sarap yung baboy pa mismo magpapakatay, maging dinuguan lang siya. Di ba, nanay? uh, <clears throat> <clears throat> <laughs> medyo morbid yun, Bebs Uh, morbid? Ano morbid? Ah, wala, wala. Oh, upo na kayo. Kain na tayo. James, oh, dito ka. Ah, thank you po. Debs, tawagin mo naman kapatid mo. Okay. Hoy, Butchok, Melay, Dugong! Pasok na, kakain na, katukin nyo na kayo si Panday! Doon kina Chongbert! Dali, gutom na gutom na yung bisita ko! Um, Bebs, ka- kapatid mo yung mga naglalaro sa labas? Ha? Yes, oh yes, di halata, no? <laughs> Ang nanog-nog na kasi ng mga yun eh, kakalaro sa arawan. Ah, eh, ilan ba kayong magkakapatid? Pito. Pito? Oo. Ay, teka sandali, wala, wa- walo pala, walo. Kaming lima dito kay nanay, tapos yung tatlo na kay tatay sa Bicol. Ang dami nyo naman. Eh, wala eh. Ewan ko pa dito kay Mudrakels? Walang magawa kundi magtsuktsakan. <laughs> Bebs, yung nanay mo, nandyan lang sa harap natin, oh. Nakuya mo na. Aminado naman yan, panay. <laughs> Ikaw talaga. Nakakahiya sa bisita. Hala, kain na. Cupcake, thank you so much sa pagbisita sa akin, ah. Of course, Debs. Kahit na medyo naligo ako ng pawis. At saka ibang klase yung lugar nyo, Bebs ha. Ang ligalig ng mga tao, buhay na buhay. Walang downtime. <laughs> Ganun talaga, Cupcake. Pero aminin mo, masaya, di ba? Ah, <laughs> Uy, pero Cupcake ka. pinakilala na kita sa pamilya ko. Dapat ako naman ipakilala mo. ha? Ah, Oh, bakit? Ayaw mo? Hindi, hindi, hindi. Hindi naman sa ganun. Um, maghintay muna tayo, Bebs. M- Maghintay? Ng ano? Pagating ni Lord? Ganon? Hindi. I mean, gusto ko kasi pag pinakilala na kita sa kanila, ay yung medyo matagal na tayo. Medyo matagal. Eh, gaano katagal? Like a year. Isang taon? Ang OA eh, naman, cupcake. Bakit naman ganun kasugal? Eh, kasi, um, six months? Tatlong buwan. Final. Tapat na po yan, sir. Three months? Oo, or else magtatampo talaga ako sa'yo. Okay, okay. Three months. Yay! Thank you so much, cupcake ko. I love you so much. Mm. uh, mong matagal ko? Mmm! huwag dito. Ang daming tao. oh. Hayaan mo yung mga asungot na yan. Wow, wow. No, no, no, no, no. Wow, teka, teka. Ah, ba- bakit? Bebs, wala na yung dalawang side mirror ko, Bibs! Ah! Anak, Totoo, naku, cupcake, sorry. Naku, naku, huwag ka mag-alala. Baka yung mga taga-kabilang barangay tumira niyan. Bala. Ano ba naman yan eh? Eh, sorry na. Kasi sinabi ko na yung kanina. Popeye at Hasmin, hiyang-hiya talaga ako kay James sa nangyari. Mga ungas talaga yung mga lalaki sa lugar namin Napagtripan nila siguro yung karumbels ni James. Aaminin ko na po ah, medyo nakatira kasi kami sa magulong parte ng tundo kaya hindi maiiwasan yung mga ganong insidente. Lalo na nga kapag alam ng mga adictus benedictus na dayo lang yung isang sasakyan o isang tao doon. And of course, Sumama ang loob sa akin ni James. Baliwag na yon. Bakit naman siya sa akin magagalit? Ako ba? Ako ba ang tumira ng side mirror niya? Kaloka. Tapos, nung pangyayaring yon, ilang araw eh hindi na siya nagparamdam sa akin. Kesyo, busy daw siya. Pero nagbati din naman kami kalaunan. Bumigay din siguro siya sa mga pagmamakaawa ko. O edi okay na, Sunod naman na challenge sa love story namin ay eh yung pangako niyang 3 months bago ipakilala ko sa family niya. Naging 5 months yon, naging 7 months. Ang daming dahilan ni James. Keso busy pa daw ang parents niya, o di naman kaya out of town, o kaya siya ang busy. Ay nako, ewan ko ba, nakakaloka. Nagtampo talaga ako ng todo. Inaway-away ko talaga siya. Binombahan ko siya ng mga texts here and everywhere. Hanggang sa isang araw, bumigay din si James. Sinama niya ako bilang date niya sa kasal ng kapatid niya bilang pambawi sa akin. Siyempre, ako naman tong malambot ang puso, pinatawad ko rin siya agad. Eh kasi naman, binilihan niya ako ng magandang damit at dinala sa pangmayamanetching hotel. Like, ang bonggilarim naman ng Jutel na ite. Ang syala-syala. First time ko makapasok sa social ng Hotel Cupcake. Naku, salamat. Sinama mo ang kiss ni Tay, ha? <laughs> Talaga ba? <laughs> Oo. Ay, teka, nasaan na ba yung mood Raquels mo? Di ba ang sabi mo, makikilala ko na sila ni Tay. At saka, nasaan na ba banda yung party cupcake? Ah, uh, um, Bebs, maganda siguro kung doon ka na muna sa room. Sa room? Bakit tayo sa room? Ah, uh, yeah. Ay, Cupcake! Ah, naku, huwag naman. Anong balak mo sa <laughs> akin? Hindi, wala, wala. Ano ka ba? Maganda lang siguro kung doon ka muna. Tapos dadalhin ko na lang si ma'am doon ah. para makilala ka. Um, sige, cupcake ko. Whatever you like. <laughs> Wow, ganda na naman ng kwartong to, Cupcake. Diyos ko, Lord, puro mga ginto. Uy, Teka, nasasangla ba to? <laughs> Ikaw talaga. Eh, nakawin ko kaya, no? Bibs. <laughs> Joke lang. Ikaw naman. Um, okay. So, ganito. Dito ka lang muna. Bababa muna ako. Hahanapin ko lang sila, mom and dad. Tapos, akyat agad kami dito, okay? Eh, bakit kasi hindi na lang kita samahan doon? Tayo na lang pumunta sa mudra-pudra mo. Papahirapan mo pa sila umakit dito eh. Ah, ano kasi, mas okay kung dito para at least tahimik, makakapag-usap kayo ng maayos, di ba? Kung sa bagay. O sige, baba ka na. Baka abutan pa tayo ng umpisa ng party eh. Yeah, sige. Uh, see you later, Beb. Ah, siya nga pala, Beb. May drinks sa ref and a little snack. Pero pag nagutom ka, tawagan na lang ng room service ha, okay? Mm. Watch TV na lang din para hindi ka maboard. Ah, okay, okay. Sige, bye! Cupcake ko talaga. Ang caring-caring. Kala mo naman ang tagal-tagal mawawala. Bebs? Uh, Bebs? Uy! Uy, Bebs! Uh, ba't mo ko binato? Nagtanong ka pa? Sa kagaling? Bakit asugal-sugal mo bumalik, ha? Bebs, wag kang manira ng gamit. Uy, ano ba? Oh, cupcake naman! Apat na oras ba ako pinagantay! Apat na oras! Ano nangyari sa'yo? Uh, ano, ano kasi eh? Uh, Diyos me! Bababasa na ako kaya lang wala akong susi na kwarto baka malak! At saka nangangain at na kayo elevator! Cupcake naman! Ano ba nangyari sa'yo? Eh kasi babe, Pagdating ko sa baba, sabi sa akin ng organizer hindi daw makakarating yung host kaya bigla akong pinag-host nila. Hindi ako nakalis. Bakit di mo man lang ako pinalingan sandali? Eh, super stressed out na sila eh. Patituloy tuloy ako na stress. Eh syempre, kasal ng kapatid ko yun eh. Tumulong na ako kagad. Eh mag-text, bakit di mo ako tinext? Wala yung phone ko, naiwan ko sa kotse. Ano? I'm sorry, Bibs. I'm so sorry. Huwag ka na magalit. Hindi ko sinasadya. I am so sorry. Cupcake naman eh. Alam mo bang nagutom na gutom na ako? Eh di ba, sabi ko sa'yo, tumawag ka na lang ng room service. Isa pa yan, isa pa yung room service na yan ha. Paano ko order ini-English-English ako dito? Hindi ko maintindihan pinagsasabi. I'm sorry. Tokwa. I'm sorry, I'm sorry. Halika na, let's go. Tama na iyak. Pakakainin kita. Halika na. Let's go. Eh, paano sila tita? Nasaan sila? Uh, umuwi na. Umuwi na? Agad? Masama kasi yung pakiramdam ni ma'am eh. Ano ba? Sayang naman, hindi ko nakilala yung magulang mo. May next time pa naman. Kaya tama na, let's go. Okay. Popoy at Hasmin, this is where I get sad. I can so feel na tinatago ako ni James sa pamilya niya at sa mga friendships niya. Oo, Ganitay akes, pero hindi naman ako syunga-syunga, no? Ramdam ko naman kapag may something na hindi maganda sa paligid ko. Kapag magkasama kami ni James, happy-happy naman. Pero kapag napag-uusapan na yung tungkol sa ipapakilala ko sa family at sa mga kabarkada niya, parang palagi niyang iniiba yung usapan. Tapos eto pa, kapag nasa mall kami at may bigla siyang makikitang kilala niya, Diyos me, gagawin niya talagang lahat baka iwas lang dun sa taong yon. Oh well, Isang bagay lang naman yun, Popoy at Hasmin. I have a great feeling that time na tinatago talaga ako ni James. Bakit? Letter A. Siguro, meron siyang something sa personal life niya. O letter B, baka kinakahiya niya ako. 95% sa akin, bilib na bilib, it's letter B. Pero, nalaman kong totoong sagot, Popoy at Hasmin, sa hindi inaasahang paraan. Sigurado ka ba, Cupcake? Di na ba talaga tayo pwede mag-celebrate mamayang gabi? Hindi talaga eh. Kailangan ko talagang umaten dun sa birthday party na ginawa ng office mate ko for me. Eh, kung sumama na lang kaya ako sa'yo, join force na lang ako, sama Bebs, na lang ako. Bebs, kahit party yung pupuntahan ko, formal office event pa rin yun. Hindi kita maasikaso. I'll be walking here and there, talking to people, here and there. Gets mo ba? Okay lang yun. Bebs, wag na mapilit, please. Bukas na lang tayo mag-celebrate ng birthday ko. Buong araw, sa'yo ko, promise. Promise? Promise. Uh, o sige na, mauna na ako. Maghahanda pa ako eh. Okay, sige. See you tomorrow. See you. I love you, cupcake ko. I love you too. Eh? Sige na nga, ingat ka na lang, cupcake ko. Hi. Ah, ah, ah, ah, ah, bakit nakabusangot ka na naman? Kaalis na ng pinagpala mo, jowa, tapos lungkot-lungkutan ka dyan? Wala. Mm. Yung kasi kasama yung cupcake ko para i-celebrate yung birthday niya. Oh! Ah, ba't nagkaganon? Eh, kasi may party na siyang pupuntahan mamaya. Ah, ba't di ka kasama? Eh, company party daw yun eh. Ah, eh, saan daw yung magaganap? Eh, doon sa malaking restaurant, katabi ng jotel na pinuntahan naming tsutsalan. Kung saan yung reception ng kasal ng sister at ni Cupcake? Oo. Ah, ay, teka. Parang nosong ko yun ah. Malamang, sikat yun eh, di ba? Ay, wait. Teka, teka, teka. Wait, wait, wait. I shall remembering. Wait, wait. Ah, alam ko na. Ante, doon nagtrabaho yung ex ko, si Rodel. Waiter yun doon. Talaga? Oh, bro, ha? Sorpresahan mo kaya si James. Gumora ka doon, magdala ka ng gift song. Hindi nga pwede. Kasama nga niya yung mga office mates niya. Ay, ano nga yun? Office mate lang sila. Girlfriend ka, may karapatan kang bisitahin. Sorpresahin ang lalabs mo kukontakin ko si Rodel. Sabihin ko, ipasok ka sa event area. Eh, Chinchi! Wala na, pero pero for sure, mas matatouch si James sa gagawin mo. Halika na! Eh, saan tayo pupunta? Eh, saan pa? Di sa parlor. Alam ka na, maggugora ka din ng mukha kang bilasang isda. Tara na! Sigurado ka? Sigurado ka ba dito sa ginagawa natin, Chinchin? Oo, oo naman. At saka hello, andito na tayo oh. Ah, sa kabila ng pintuan na to, ang cupcake mo. Kinakapahan ako eh. Okay lang ba ito suot ko? Di ba masyado maikli? Ay, hindi no. Te, nakatatlong otoko ako nung sinuot ko yan. Eh, yung mock up ko. Di ba makapal? Parang ang kapal, parang yung mukha mo eh. party ang pupuntahan mo, hindi lamay. Malamang, pang party ang makeup na ginawa ko sa'yo. Ba yan? Ano bang problema mo, Inday, ha? Eh, baka kasi hindi ako magustuhan ng mga friendship ni James, eh. Oh, so, pakin nila? Sila ba jowa mo? Di naman, di ba? Ang importante, mapasaya mo si James. Sige na, tama ng drama. Tama na ang arte. Pasok na at paulanan mo ng icing ang cupcake mo. Go! <laughs> Ah. Hmm. Thank you, Chinchina. Ah. Welcome, committee. <laughs> Um, hi! Hello! Hello po! Hi! Saan ba si James? Ah, hi! Sige, enjoy, enjoy. Enjoy kayo dyan. Saan ka na ba? Yun! Cupcake! Cupcake! Hello, Cupcake! Bebs! Cupcake ko! Happy, happy birthday! Anong ginagawa mo dito? Ano pa? It's a surprise! Brad! Sino yan? Pakilala mo naman kami. Hi guys, I'm Maybelline, but you can call me Babs. Pinsan ka ba ni James? Pinsan? Utang na loob, Diwit! Ako nga pala ang jowa daw si James. Di ba, Ano daw? Did you just say jowa? Nat, hindi mo naman sinabi sa amin na may jowa ka na pala. <laughs> hindi mo sa amin sinabi na ganyan pala yung taste mo. <laughs> <laughs> Ah, um, babes, Tara, dun muna tayo sa labas. Wala, bakit? Basta, halika. Gusto ko ikaw, Last. Cupcake, ang sarap naman ang hawak mo sa akin. <laughs> Teka, galit ka ba? Oo! Ayoko man, pero oo, galit ako! Hala, Cupcake, bakit? Huwag mo nga akong tawagin Cupcake, tsaka ayos-ayusin mo nga yung pananalita mo. Gano'n ba kabaluktot yung dila mo? Cupcake, bakit ka nagkagalit? Sorry, gusto ko lang naman surprise ka eh. Eh di ba, sinabi ko naman sa'yo, office mates ko ang kasama ko, formal event yun. What were you thinking? And what the hell are you wearing? I mean, look at you. You look like a cheap woman working on a nightclub. And your face! What the F is on your face? Sino nag-makeup sa'yo? A clown? I can't believe you went in there looking like that. God. Hoy! Huwag mo ako maingis-ingis ngayon, ha? Oo nga pala. You don't understand English. Sige, tatagalugin ko. Hoy, lalaki! Hindi ako magaling mag-English, pero hindi ako taka para hindi maintindihan, para hindi mag-gets na ang tsaka-tsaka ng mga pinagsasabi mo sa akin, ha? Oh, good! At least hindi ko na kailangang ulit-ulitin pa yung mga sinasabi ko. Oh, sige! Di tsaka na kung tsaka. Pero eh, problema mo, bakit galit na galit ka? Kasi kinahiya mo ako, ganon? Kinakahiya mo ako, no? No? Kinakahiya mo ako? Pag sinabi kong oo, Oo, oh, kinahihiya kita! Bakit? Dahil sa itsura ko, ha? Dahil sa make ko? Dahil sa damit ko? Dahil hindi ako marunong mag-Ingles, ha? Oo. Oh. Ganun ba? Oo, oh, dahil dun sa mga yon. Dahil sa buong pagkatao mo, yung ugali mo, yung kilos mo na parang ignorante, sa mga kabaduyang lumalabas sa bibig mo, sa lugar na tinitiran mo, sa klase ng pamilyang meron ka. Bakit? Anong klase ng pamilya meron ako? You really wanna know? O ano? Jologs! Jejemon, low class, cheap. Ganun naman pala eh! Eh bakit ginawa mo pa ako? Bakit pinatos mo pa ako? Bakit? Huy! Magsalita ka, bakit? For fun. Curiosity, I don't know. <sighs> Wow. Huy, ang sakit nun ah. Masakit. Masakit marinig ang totoo? Hindi. Hindi masakit marinig yung totoo kasi amidado naman ako. Alam ko naman na ganun ang estado ng buhay ko. Ang masakit, eh kung paano mo pinamumukha sa akin. Galit na, with conviction pa. Uy, wag ka! Alam ko ibig sabihin ng conviction, ha? Nakakainis eh. Ang lakas makababa ng moral. O, ano, sige na! Jologs na jologs! Jejemon na ako kung Jejemon! Eh ano magagawa ko? Ilo mo kaya kung ganun eh. Kasalanan ko bang maging mahirap ako? Ngayon, kung may ayaw ka sa akin, sana sinabi mo. Kung may mga bagay akong ginagawa na nakaka-turn off, ipaalam mo sa akin. Eh, isa ka rin pala yung gonggong eh. Pinaplastic mo pa ako. Alam ko naman, kinakaiya mo ako. Nung kasal nung kapatid mo, alam ko namang sinasadya mo maimon ako sa kwarto eh. Pero pinalagpas ko yon. Eh kasi, in love ako sa'yo. Kahit hindi tayo magka-level, pinush ko kasi Prince Charming ang itsura mo eh. Kaya sorry ah. Sorry kung ganito ako. Mababa ang kaligayahan, pati pinag-aralan. Pero James, eto lang. Hindi ako ignorante. Tanga ako minsan, oo. Pero hindi ako bobo. Isang beses lang ako naging bobo nung naniwala akong pwedeng maging tayo. Kaya kung ako walang utak, ikaw walang puso! Popoy at Hasmin, nalaman ko na kaya pala ako pinatulan ni James ay dahil sa natutuwa siya sa akin. Natutuwa at natatawa. He liked me for my face and body, but not for who I really am. I was so hurt. My heart was broken into tiny little pieces. Pero take note ha, hindi ako na heartbroken kay James mismo. Na heartbroken ako sa mga pinagsasabi niya tungkol sa akin. And in all honesty, Popoy at Hasmin, tama naman si James. Medyo, medyo may pagkatsipanga nga ako. Pero hindi dahil sa estado ko na pagiging mahirap, kung hindi dahil sa mga asal ko Masyado akong maingay, talakera, maligalig, filingera. Kung umasta ako, akala mo madami akong alam. Pero ang totoo, walay naman. Kasi naman, Popoy at Hasmin, I love myself and I'm so proud of who I am. Pero nakalimutan kong i-check kung meron nga ba akong dapat ika-proud. Sa ngayon, wala. Dahil wala naman akong magandang nakocontribute in our society. Bakit? Isang dahilan siguro ang kahirapan. Pero malaking porsyento ay dahil sa tamad ako. Tinamad akong mag-aral at mas ginusto ko ang simple at easy money na trabaho na bigay ni Chang Millet. I realized na kasalanan ko kung bakit hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Kasi kung gusto mo naman talaga ang isang bagay, makakahanap at makakahanap ka ng paraan para makuha ito. Kaya thanks James and his evil, hurtful words, nagkaroon ako ng passion to study again. Umutang ako kay Chang Millet pang tuition at yun nga lang, wala nang bayad ang pagubantay ko ng pwesto niya sa palengke. Okay lang, kasi at least, kita nyo naman, nagbunga ang pag-aaral ko. Nakakapagsalita ako ng matino with matching English pa. At one day, isang araw, makakahanap na akes ng bongler ever na trabaho. Kaya humanda ang James na yan sa akin. Kapag nag-cruise ulit ang landas namin, babaraling ko siya Babaralin ko siya ng English ng kaliwat kanan. Tsura niya ha. Kala mo sinong Prince Charming sa labas, malditong nuno naman pala sa loob. Anyway, thank you so much, poging Kuya Popoy at Gandara, sexy at napakabonggang Ate Hasmin. Both of you are my inspiration to be a better person. Maybe not now, but you know, soon. At nga pala, meron akong bagong kateks ngayon. My gosh! Babalitaan ko kayo ha. Kapag etong lalaking to, katulad talaga ni James, nako, i-dear MOR ko talaga siya. Thank you so much again, Popeye at Hasmin at Mabuhay, ang mga listeners ng MOR 101.9. Beautiful yours, Bebs. Dear MOR Mga kapamilya, limang minuto bago maga alas dos ng hapon. Limang minuto, pag-usapan natin to ng mabilis. Hasmin. Pero pag nakita ko talaga yung James na yan talaga naman, <laughs> ipapabaril ko talaga yan sa mga snatchers sa malibay. Wag ng na, ano? Wag, ng mga English nila? Na, ay, na, hindi. Sumpak agad-agad. <laughs> Pag nakita ko talaga yung James na yan, bunbunan pa lang ang makikita ko sa kanya, bibigyan ko na siya ng KKK. Yan. Pero, Kambal na kobrang konya. <laughs> Pero eto na nga, Hasmin, ang tanong, ikaw ba ay kailangang magbago para sa minamahal mo? As in, magbago sa pag pag-uugali mo, sa Ay. mga ginagawa mo, ganyan. Magbabago ka ba? Sagot! Ay nako, hindi, Popoy. Kung talagang mahal mong isang tao, wala kang babaguhin sa kanya. Alam mo, Popoy, walang masama sa pagpapakatotoo sa sarili. ba Diba? Kaya kung nagjojologsan ka sa akin, kung nadjejejemonan ka, diba? Eh, di ko nakasalanan yun. Bakit mo ako niligawan? Alam mo naman, una pa lang, diba? Ganito na yung ugali ko. Kaya pagpapakatotoo lang ako. Yeah. Siguro kung may babaguhin ako, actually hindi babaguhin eh. Gagawin ko lang better, i-improve ko lang ang sarili ko. Parang yung ginawa ni ano, ni Bebs yeah. na pinag-igi niya ang sarili niya. Pero mm. babaguhin, mm. no way. Yeah. Pero para sa akin, Hasmin ha, ako, uh, kailangan may mga baguhin ka rin. Kapag ka nandun ka na sa isang relationship, remember, kapag ka ikaw ay nakikipagrelasyon, you grew up uh, sa magkaibang pamilya, magkaiba ng orientation, katulad na nakita nga natin dito, but not to the extent na babaguhin mo na yung uh, tao na 360 uh, turnabout na yung hindi na siya. Meron ka lang mga adjustment. So, kailangan uh, Uh, hindi naman sa hindi not even sa language ha. Ayan, sa pag, uh, pag-intindi lang sa mga bagay-bagay. You learn from each other kapag ka kayo nasa loob ng uh, isang relationship. Kung ano man yung change na yon, dapat para sa ikabubuti ng bawat isa. Hindi yung uh, binabago mo siya dahil gusto mong uh, makita sa kanya yung uh, ini-imagine mo na magiging partner mo. Pero hindi nga, ang Timano Popoy, hmm. nasa hmm. isang relasyon na sila, hindi ba niya nalaman, nung nil- kaya nga meron tayong ligawan process, doon mo nakikita yung tunay na ugali ng tao, di ba? doon mo siya, ano siguro, doon mo siya sabihan, di ba, habang nagliligawan pa lang kayo, di ba? Nagliligaw pa lang, pinapagbago mo na yung tao? Eh, yun nga, eh, Wala hindi yung nasa relationship na kayo, saka mo pa babaguhin yung tao. Eh, Kasi doon ka pala may karapatan. Bakit, bakit mo ako ligawan? Hindi mo pala, ba, bakit mo ako ginowa? Hmm. Hindi mo pala ako tanggap? Eh, doon ka pa lang kasi magkakaroon ng karapatan kapag ka, ano ka na, uh, formally As, kayo na. Pero kapag ka nanliligaw ka, syempre, ano ka pa lang yan, hindi ka pa pwede mag-demand kahit pa paano. Ay, Yan naman ang hindi maganda. Kaya, naku, tanungin na natin yan sa mga callers natin. Hello, ate! Ikaw ba? Hello, ate ka nga ba? Ah, hello, hello, hello. Hi, good afternoon. Anong pangalan? Kim po. Kim! Oh, ito, isang tanong, isang sagot. Kanino ka ba agree? Kay Popoy o sa akin, kailangan ba magbago para sa minamahal o hindi? Ay, hindi po. Oh, sorry eh. Bakit? <laughs> Oh, mabilis na bakit? Kasi po, kasi po kung talaga mahal niya ako, tatanggapin niya po ako kahit ano, ano pa yung pagkatao ko kung mm. tao ka. <laughs> salamat, Kim. <laughs> salamat, Kim. Salamat, Kim, sa pag-ulit ng mga sinabi ko. Uh, Next! Kapamilya, salamat. Oh, ah, hello. Oh, sige. Hello? Hello? Oo, malungkot Ano pangalan? <laughs> M po. Oh, M. M. Ikaw ba magbabago ka kahit papano kapag ka nasa loob ka na ng relationship o hindi Ay, ka talaga hindi. magbabago? Hindi. Ay, kasi oh. ano, uh, kasi yung pros- ano ko po, yung ginagawa ko po before I enter a relationship, nilalatag ko na po kung oh, sino ako. Yun nga, kailangan may kalatagan, Batangas. <laughs> As in, kailangan niya pong tanggapin kung sino ako, mm. tapos tatanggapin niya kahit may kapansanan ako, ganun. Mm-hmm. Yan. Ikaw ba, bakit may, may kapansanan ka ba? Doon ko malalaman kung talagang totoo siya. Oh, Yun. O, Kaya nga may ligawan portion po, po. Eh, kasi doon mo nga ilalatag, you lay all your cards. Yes. Hindi yung nasa relasyon na kayo, saka mo siya maraming hinanaing sa buhay, di ba? O <laughs> oh, sige, last na. Salamat. Ito. Salamat ka, pamilya. Salamat Thank you. Oh, oh Popoy, oh, parang wala ka ng pag-asa. Hello? Tingnan natin, meron yeah, hello. Eh, eh, eh? Mukhang wala akong pag-asa dito. <laughs> Anong pangalan? May. May, o. Oh, agree ka ba? Kanino ka, ano? Magbabago. Agree kay Popoy sa akin. Magbabago, hindi. Eh, kay Baby Hasmi. Oh, I told you. <laughs> Kasi nga pa, bebe ka din eh. Charing. Bakit? Ba't kailangan hindi magbago? Oh, syempre, una pa lang, di ba, kailangan pakita mo na yung totoong ikaw. Tapos, kung kailan naging kayo na tsaka mo babagawin yung sarili mo. Eh di kung ayaw niya, let go. No. Oh. Kaya nga, Thank you ile-let go ka na rin namin ha. Ah. Thank you, Salamat, kapamilya. girl. <laughs> Thank you, May. Oh, I told you, Popoy, ganun lang yun. Either you take me or you leave me. Yan. Pero kung ah, aaralin nyo ng husto yung mga pinagsasabi namin ni Yasmin, ah, mm-hmm. syempre kailangan magkaroon din tayo ng mga adjustment to improve ourselves. Oh, bahala kayo mm. sa buhay niyo. Ayan. Pero a- ah, ako naman yun nga, kaya nga meron tayong tinatawag na ligawan portion. Getting to know each other para kapag meron na kayong nakitang hindi nyo gusto sa babaeng yan, and kapag uh, halimbawa sinabi nyo gusto nyo baguhin or nagsuggest kayo at hindi mm. pa rin mabago, that's the time. Huwag nyo nang ituloy. Huwag nyo nang i-pursue. Oh, Ang sa akin diba? naman, ang uh, pinupush ko lang naman talaga dito, eh, binibigyan ko ng pagkakataon na lumaki tayo kasama ang iba-iba mga kaibigan, magkakaiba mga pamilya natin. Nagkakataon nga lang, karam- karaniwan sa atin, kum- kumukuha tayo ng mga partner na hindi na uh, ganun kaiba sa kinalakihan din natin. Well and good, pero kapag ka nga ganito nga na medyo malayo talaga, eh kailangan unti-unti aralin mo yung mga ways niya at siya rin dapat aralin yung mga ways mo. Hindi yung ikaw mag adjust fully para sa kanya, kundi parehas kayo. And speaking of ways, maraming ways <laughs> para lumihim sa Dear MOR Thank na i you. ko yan, mm-hmm. ha? Una, mag-email na kayo sa dearmor1019 at yahoo.com. Yun, o kaya naman, eh, padala nyo na po yan via snail mail o pumunta ng personal dito sa aming istasyon. Isulat mo na. O, eto, ABS-CBN Corporation, Sergeant Esguera Avenue, Diliman, Quezon City, care of Dear MOR. Dalawang minuto na makalipas ang alas dos sa programang ito inihatid sa atin ngayon ng EO Executive Executive Optical. If you love your eyes, come visit EO Executive Optical today for expert eye care. Kasama na ng TGP, The Generics Pharmacy. At oras nga nating 2.02. Hati naman sa atin ngayon ng Alaksan FR, Sun Cellular, Jollibee, MX3 at Nang Tanduay. Thank you so much, Maki Rena. Salamat, Maki Rena. Mapapakinggan niyo po siya kasama si Danny J tuwing alas 5 hanggang alas 9 ng umaga dito syempre sa paborito mo. MOR 101.9 My Only Radio for Life.